kiba yagira ku burimyi n'ubworozi hano mu gihugu cyacu intara ya Cibitoke nk'uko mwumva izina ryidondora ni intara irimwamwo ibitoke byinshi ibitoke bihaba bikaba bibeshejweho imiryango itari mike kubera ibituruka muri icyo gitegwa aho twovuga hanini isongo umutobe n'ibindi Ico gitegwa rero mwumva gitunze benshi muri yo ntara burya n'indwara zikibangamira sinke aho twavuga nk'iziterwa n'amabacteri n'izindi ziterwa n'imigera ariyo mavirisi indwara zizi cyane cyane zibangamiye igiterwa cy'igitoke mu ntara cy'ibitoke ni nk'ingese z'imitoto sindika urukarakara n'iyindi ikomeye cyane ari nayo tuza gushimikira ko uno munsi muri kino kiganiro umuyange iyo nayo si yindi akaba ari indwara bita ruhonya bitoke ibangamiye ibitoke byo mu ntara ya Cibitoke muti iyo ndwara ifata ibitegwa by'ibitoki gute umuntu yoyikinga gute kugira ntitere ikigoyi mu miryango inyishu ntuce kure n'isanganiro muri kino kiganiro umuyange wateguriwe Nanje medari niyo nkuru didier niyo akaba ariwe yamfashije kwegeranya amajwi muza kumva muri kino kiganiro twese hamwe duti sangwa ikaze mu ntara igitegwa cy'igitoke kiri mu bitegwa bitunze abantu benshi cyane ariko ngo bivanye n'ubuhinga buke bwo kukirima umwimbu wagiye uragabanuka kuko n'indwara zaciye zisongera isibe bisigurwa na ngenda kumana umuhinga mu burimyi n'ubworozi hari iyo bita indwara y'imitoto ingese z'imitoto hari iyo bita urukarakara hari iyo bita ishanya hari n'izindi ndwara zo mu bwoko bw'amavirisi zidashobora gukira iyo bita sindika ibore ry'umutima eh, w'igitoke hariho iyo bita itabi ridometse n'iyo ruhonya bitoke navuze hari n'izindi ziterwa n'udukoko nk'ingungu y'igitoke n'udusiba eh, cyane cyane izo ni izo ndwara ziri mu gitoke mugabo yihari yibonekeza mu gihugu cyose no ngaha mu cibitoke iri kirahashika kandi yahashitse abantu bateye bwoba cane ni ingwara bita ruhonya bitoke yego abanyagihugu nabo batubwiye ko hariho indwara yitwa ruhonya bitoke ari irembeje ibangamiye ibitoke ah, hano muri commune mugwi batubwira yuko ibitoke bimerewe nabi kuri iyo ngwara ruhonya bitoke mbega iyo igitoki gifashwe n'iyo ngwara umuntu abibona gute biba bimeze gute murakoze ibimenyetso byerekana iyo ngwara ya ruhonya bitoke biboneka cyane cane ku mitoto imitoto irabenja iku ikuma ikamera nk'iraba hasi e, iyo igitangura womenga ibabiri rirababutse Imihanyu irasa n'iyihiye ariko kandi sintibiba byo kuko ntibiragera harya imihanyo bihiye ibara risa n'umuhondo nyuma ingundu yose iruma kigahona nyine wumva n'iruhonya bitoke ni guhonya umuyange eh. murimyi mworozi tuyagire abarimyi bo muri komine mugwi intara ya Cibitoke baremeza ko igitoke cyatewe n'indwara kandi ko biri mu bituma umwimbu wacu warabuze ari nacyo gituma ku bw'abo barimyi hoboneka abafasha icyo gitegwa jewe ndi umurimyi wo ku mutumba wa mirombero by'ukuri igitoki cyarafashwe n'ingwara kimaze gufatwa n'ingwara gica kirahona kandi no ngaho urabona ko cahonye icyo twifuza rero yuko mwodukorera mwotuvugira hirya mukagura nk'uko turiko turagira ubuvugizi twashaka yuko mutwagurira abagoronome abamoniteri bakaca hamwe n'abandi kugira ngo intuzenye imiti y'igitoki iboneke nk'uko bikwiye none gushyika uno munsi ntimuramenya ingene iyo ndwara ronyaruba ibitoki mushobora kuyigwanya mubikijije ku mbure mu buryo murima ibyo bitoki nta na kimwe murabimenya ko nta na kimwe turabimenya ko gusa icyo turi ko turakora ubu turi ko turasitagura ibitoki nicyo gituma habonetse ayo mashyirahamwe y'urunani kugira ngo bavugire umurimyi w'igitoki kugira bigere kure hirya no hino babimenye barabe ingene boturonkera iyo miti yo kugarukira igitoki kuko niyo nkamwa yacu y'uburundi nk'abantu bato bato tugigwa n'igitoki iyo ukiganye uraronka ikaye y'umwana uraronka n'akambaro uraronkamwo n'agatungwa mugabo by'ukuri igitoki ni mu kigarukire turi ko turakivugira kugira mu kigarukire mushikana aya majwi kure kugira kigarukirwe nacyo cyongere kugaruka nka kera iyo ndwara ya ruhunyabitoke ngo si vuba kuko imaze hafi imyaka itanu itema igatongora muri iyo ntara ya cibitoke byahonejwe n'indwara yitwa ruhunyabitoke niba bihoneje gushika n'ubu rero urabona ko hari igitoki kimwe kimwe kigenda gitaruka nk'ahariya niba bihuse ngo ararwa ruhanya bitoki yego none mwebwe musaba iki kugira ngo iyo ndwara ivanweho kumbure eh, umwimbu wari usanzwe ufa yifashe neza musubire kuronka umwimbu umeze neza twebwe turasaba amashirahamwe hoza aratuvuganira imbere kuba bijejwe kugira ngo baze baraduha imiti kumbure tuze turapomba turebe ko yohava igabanuka nicyo dusaba amamfaso kumbure eh, hariho ibindi bavuga ngo oh, kino gihe imvura ntishimishije ibidukikije navyo nyene biratuma umwimbu utameze neza mu byico harico muba mubizi kubijanye n'imvura twebwe ngaha iwacu muri komine ya mugwi ntabwo twakundi kubura imvura cyane ariko igitumye n'uno munsi umwimbu w'ibitoki ubandanya ugabanuka ni iyi ndwara ya ruhonyabitoki aje gituma dusaba nk'amashyirahamwe muri depeyaye ko boturonderera imiti mu by'ukuri tukavura icyo gitoki cyacu hanyuma umunyagihugu agatera imbere murakoze nubwo mwumva iyo ndwara igisibije muri iyo ntara igitoke kiri mu bitegwa byari bitunze imiryango myinshi uno munyagihugu amenyesha yuko kuva kera narindi atari bwabone aho umwimbu ugabanuka ku rugero runini nko muri muri kino gihe twegino dutunzwe n'igitoki ati nkaha murabona muri kuri ku isoko yo mu gwesero kuri mutamapongore umuti w'ingwara y'ibitoki wowe wibaza yuko iyi ngorane cyane cyane kuri iyo ndwara hanyuma ku bijyanye n'uburimyi nabyo ubuhinga mukoresha mu kurima ari nko gusasa ibitoki n'ibindi ntacyo mube mu bivuga koko nabyo biba mu bituma ibitoki bidashobora gutanga umwimbo umeze neza woke ntubona mu by'ukuri ku mwimbo mu by'ukuri twebwe kare twahora twimbura ku bintu neza ariko n'ubu dushaka aho tugeze ubu baduhereze n'agafumbire tuze turafumbira ibintu mu by'ukuri ntabwo twimbura neza nk'uko kare jewe nyaruka nabona basokurutsa basokurutsa mu by'ukuri ahantu hari hameze neza ariko ubumenga sinzi ku bintu byagenze ntimuba mwibaza kumbure ko ni ingorane zijyanye n'ibidukikije biguma habihindagurika nabyo bintu biba bituma eh, kumbure izo ngwara zigurirana ntumere neza ni ukuri ntubona nk'akantu gacamo akavura twegino kamwe kamwe karahora kagwa ariko ahandi kakagabanuka twegeye ahantu hahora kagabanuka iyo baturiye banki mondiyale poroje aho umwimbura tugabanukako ariko nk'ubu bataba baturiye ni ukuri akimbu karaza neza n'akavura kakagwa nejejo karaye kaguye ku munsi wa kabiri baturiye iki baturiye igitara igitara rero bagituriye tugaca tubona twebwe rero twavuye hamwe tugaca tugwanya uwo muntu yaturiye icyo gitara harabarimyi baronkejwe inyigisho kugira batere ibitoke neza mu ntumbero yo gukinga indwara ya ruhonyabitoke ngo abaronkejwe inyigisho barizera ko ishobora kugabanuka ntihakurikizwa ubuhinga mu gutera igitoke igitoki twari kugitera ku metero zibiri hanyuma yo bishise icyo wateye ku metero zibiri kimwe kikagwara urumva yuko umwimbuca uhomba rero twebwe icyo dusaba uno munsi ku barimo ibitoki dukeneye ubuhinga n'imiti yo kuvura icyo gitoki cyacu mbega uno munsi ko umwenga umwembe utifashe neza twavuga yuko ingorane ihagaze neza na neza he eh, ingorane neza na neza ihagaze ihagaze kurima igitoki eh, atabuhinga bushimishije iyindi ya kabiri ni uko nyine kigwaye tararonka imiti yo kukivuza neza neza mm. none gushika uno munsi bamaze kubigisha iki ubwo buhinga bamaze kugisha n'ubwaye eh, uyu munsi ubuhinga bamaze kutwigisha nubwo kurima igitoki eh, ku metero dufate nka zitanu eh, ugateraho umusinde w'igitoki ubwo nibwo buhinga bamaze kutwigisha muga kukijanye n'imiti bamaze kutubwira ko tudakoresha igipanga ku gitoki kigwaye hama ngo tugaruke tugikoreshe ku gikomeye murakoze eh, ikibazo ni icyo nyine vurema ubuhinga hariho abaduze igitega kwiga ubuhinga bajyanywe n'ishyirahamwe payoza barabigishije ubumenyi hariho eh, abaciye baza kwerekera umushinga ntahe bita manirakiza Emmanuel hariya mu karere k'iwacu bo yaragerageje gutera ibitoki bya kijambere abiteye yerekewe n'abo bavuye gurahura ubwo bumenyi iyo igitega haba nk'abariko biyungunganya natwe kugira dutere imbere kumbure kugira ngo mwunganire uno mufasoni wewe rero nk'umurimo w'ibitoki urashobora gutubwira mwari musanze mubikora gute umwimbo eh, wari bifashe gute kino gihe bimeze gute bon uyu munsi uko twari dusanzwe tubikora nuko uyu munsi byifashe hariho ubudasa twabikora mu butamenya kuko ntago twari tuzi proje uko bategura umusinda ukuntu bawutera bo uyu munsi twaramenye ukuntu umusinda batera ukungana yotera aje imbere rero twavuga ko umwimbu wifashe neza cyangwa wifashe nabi bo umwimbu wifashe nabi si neza kuko imiti ntiturayironka pomba igitoki kigaruke kugira kirambe tushishikare kirarura iminsi itari mike igitoke rero hamwe cyofatwa neza ngo coteza imbere igihugu n'imiryango idasigaye inyuma kuko kiri mu biterwa bifasha cyane cyane mu iterambere Egide Ngendakumana ni umuhinga mu burimyi n'ubworozi icyo nabwira abantu ni uko igitoki hamwe twogifata neza igihugu cyotera imbere umurimyi yotera imbere umurimyi yotera imbere igihe umwimbu ugenze neza bawitayeho bakawitwararika hanyuma umwimbu ukaboneka igitoki kigasubira kuba nka kera igihugu cyotera imbere gute bakayitaho bakayitabira bagakora igitoke neza bakurikiza impanuro bamwe n'abandi bagenda barabaha na twebwe turimo ntituri tubwira abari mu ntara y'ibitoki gusa turi turabwira abari mu gihugu cyose cy'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu bashobora kumviriza iyi radiyo turabibabwira kuko isi izotera imbere ari uko umurimyi ateye imbere nagomba kubwira ko nta muntu n'umwe atabejejweho n'uburimyi nta muntu n'umwe adafungura igihe uburimyi bwotera buba nabi ibihugu byose birashobora kumererwa nabi nabi abantu bose bakamererwa nabi burya umutekano muke twirwa turavuga uhera mu kubura umwimbu umwimbu w'ibintu ukagabanuka abarimye igitoke rero abarimye b'igitoke mu ntara zose z'u Burundi aho bakirima hose bocitaho neza bakurikije ibi navuze ibi navuze ntibiraba abi gusa ntibiraba mu cibitoke gusa ariko biraba abo mu Burundi bose uwo ari wese afise igitoke aciteho agikorere neza agisasire ntacegereze ibisasizo ngo giduge kije hejuru kumwe tu, duha tubona uh, hateye indwara, yitura umufundi w'indimo amwegereye hanyuma mufashe abonye atanyuzwe yegere uwundi murimyi yabimenyereye amubaze abaze impanuro kurya kuntu habaye isekeza amagara agukitse baza muganga natwe turavuga tuti ubonye igitoki kitameze neza baza umuhinga w'indimo akwegereye niba ubonye indimo yawe hari ibintu bitaboneka bimeze nabi baza umuhinga w'indimo aho ku mutumba nta mutumba n'umwe mu mitumba y'u Burundi yose aho ivi kagera bamwe bita monitere hose barahari ariko kandi akamo agomba gutera kandi abafundi b'indimo nabo nuko nabo boba akarorero tukaba akarorero iwacu kugira ngo aho tubaye abantu badusange baze kuturaba kugira ngo tubigishe muga tubigishirize ku karorero k'ivyo dukora abarimyi nabo bo kwijukira kuja mu mashirahamwe hanyuma abajejwe intwaro nabo mu manama yabo bo kwitwararika bakamenya yuko umutumba abo batwara n'abarimyi mu manama baba bariko baragirisha bakama bahamagaye umufundi w'indimo iyo bahejeje gushikiriza ubutumwa bagomba gushikiriza iminsi yose hakamamwo ubutumwa bujanye n'ivy'uburimyi nimba ari gitoke nimba ari umwumbati nimba ari umutekano bakamenya ko umutekano muke wa mbere uba ni munda ni mwitongo bagahamagara abafundi b'indimo bagahimiriza abantu hanyuma igihugu cacu kirasubira kikaronka indya umuyange ikiganiro n'umuyange aho kuri uno munsi twashimikiye ku gitegwa cy'igitoke kiri mu bitegwa bifasha abanyagihugu benshi tukaba turi ko dusangira ikiyago n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Mugwi kugira igitoke gihabwa agaciro congere gikurikiranwe neza harashinzwe inani z'amashirahamwe asubiza iteka ico gitegwa c'igitoke ndayisenga Ezekiel amenyesha ko bagiye mu mashirahamwe kugira basubize iteka ico gitegwa camye kibabeshaho twagiye hamwe y'igitoki twisunze kubera yuko ino mu ntara yacu yacu ibitoki aribyo turima cane ariko naho tubirima cane iyo baje kubitugurira abo bavuye yo hibujumbura na za gihanga n'ahandi baraducinyiza batugurira amafaranga makeya duhitamwo kuja hamwe rero mashira hamwe kumbure tuzohave turonka baza baratuvuganira kugira ngo igitoki cyacu natwe kizuhave kironka agaciro turashobora gushora nk'ibido ijamwo amacupa mirongo ibiri n'atanu bakaza bagahita bayitugurira amafaranga igihumbi n'amajana atanu ibihumbi bibiri bakozi barantu barenze amafaranga ibihumbi bine tugaca dusanga rero kwe turiko turarenganywa tuca tubona citwiye mu mashirahamwe twozohava kumbure natwe tugira agaciro tukiyungunganya tukaza tugana umuti bumeze neza baza tukababwira ati natwe mutuguriraya mutatuguriyaya ntitubaha tuca duhitamwo rero kuja mu mashirahamwe nicyo cyatumwe twese tuja mu mashirahamwe uno mukenyezi nawe naremeza ko yagiye mu mashirahamwe y'igitoke kugira arabe ko yobona akunguko uravye inguvu bashira muri ico gitegwa turabye ingena turuha mu kurima igitoki no kugihingura umutobe no kugihingura hanyuma ukareba aya mafaranga ibihumbi icumi baguhaye nayo bagurisha nabo ugasanga ni cyane aricyo cyatumye dufata ingingo duhinge tujye mu mashyirahamwe turabe ko kumbure hari eh, abaduserukira hari aho baduserukira kumbure bajya bajumbura kujya bagize amashyirahamwe nacu ko twogira ishirahamwe kumbure hakaba ibeyi ntarengwa idacinyiza umuremyi dufise ubuserukizi bukwiye je numva hajya yabatwara imurushana mbere n'ibiharage biba birimwo hajya harimo n'amateke y'amagande n'ibindi mu by'ukuri twaricaye hamwe turaraba tubona yuko ari ingorane iwacu ntituramenya ingene dushobora gufata neza igitegwa c'igitoke ico rero nico twise ingorane duhanze ku gitoke mu by'ukuri igitoke kirahari ariko ntago giteguwe nk'uko tubyibaza nk'uko twateza kugitegura hanyuma turaraba turahanahana ibyiyumviro duca tugira intumbero yo gutumira abahinga batandukanye abatware batandukanye bagize iyi zone kugira ngo turabe ko twofata mu minwe icyo gitegwa kumba tugisubiza agateka nk'aka kera aho kera wasanga ibitoke bihira aho biri cyari kimenyetso cyerekana yuko indya zihari dushobora turabona rero ko iyo ari ngorane mu by'ukuri iduhanze kutamenya ingene dushobora gutegura cyangwa gutera igitoke cyacu hanyuma iwacu tumenyereye igitoke tugikuramo umutobe tukagikuramo urwagwa n'umuhwi mu bantu benshi batandukanye twagiye turayaga igitoke baragifungura igitoke barashobora kugikuramwo ubufu igitoke gihingurwamwo ibintu byinshi cyane twebwe tutazi eh, nicyo gituma rero twashimye kuza ngaha kugira ngo tuyage n'abenegihugu bene kwirimira bene kwishorera mbere dusha ku kibanza nyene imitobe n'ugwagwa bishorerwa ko kugira ngo mu by'ukuri twishikire ku kivi twiyagire n'abamonitere n'abajejwe indimo eka uwo wese ashobora kugira ico ashobora gufasha ku giterwa c'igitoke duhanahana ivyiyumviro Eh, duhiriye duhishije na kare uyu munsi amajwi yacu agiye gushika kure twebwe nk'urunani twifuza ko igitegwa cy'igitoki twogifata mu minwe nubwo nta buryo burebure dufise kandi nta n'ubutunzi dufise twifuza kubanza guhinduka guhindura mu ngi iwacu tubanze twisununure tubanze tugwize uwo mwimbu w'igitoki nitwabona wagwiriye buke buke tuzoza turiga ututi mbega tubigenze gute ko wamwimbu bagwiriye mugabo twabanje guhindura ingene dutera iyo turiko turatera twimba akanogo gatoyi dutera aho tubonye igitoke kiraduga imizi yacu yose ikashija hejuru bigatuma igitoke gihona n'ingoga kandi eh, mu ntara yacu yacu ibitoke ntabwo mu by'ukuri turamenya akamaro ko gukoresha umwavu turibaza yuko niyo ari ingorane tuguma twishigikira tuvuga ngo iwacu haramera kandi hatakimera kuko kera hakimera ibitoke byahira mu ishyamba ku bw'amasabo Emmanuel ngo kurenganwa ku murimyi w'igitoke ngo nicyo cyatumye nawe yegera abandi kugira barabe yuko icyo gitegwa gitunze benshi coshigikigwa icyo twahisemo kugira tuje muri aya mashyirahamwe twararebye tubona umurimyi w'igitoki ararengana cyane kuko turiko tuja ku isoko twararuye icyo gitoki tukakigana hama tukagitwara ku isoko dushoboye kugira uku tugasanga ibido ijamwo amacupa mirongo ibiri n'atanu iri ku mafaranga y'umutobe amahera ibihumbi bibiri duharuye iyo abo baguzi batugurira iyo bido bayishorera tugasha dusanga icupa rimwe barigurisha amahera angana n'igihumbi n'amajana atanu igihumbi n'amajana abiri tugaca twibaza duti we twateraga icyo gitoki tukagikorera kugeza igihe tukirarura hama tukakihingura tukabaha uwo mubaga umutobe turarengana cyane nico caciye gituma twiyumvira kuja mu mashirahamwe ico turiko dusaba rero ngiki dusaba hamwebwe mugere imbere mutuvugire kugira natwebwe tugire isoko hama ca gitoki kaze natwebwe abarimyi tugire ico tugikuramo nico jewe niyumvira abaserukira abandi munani z'abarimyi b'ibitoke ngo bazokora uko bashoboye kugira umurimyi w'igitoke agira iteka na cane cane muguha agaciro ibivuye mu mwimbu w'ico gitegwa ikintu twipfuza gukura mu bantu uyu munsi kubera ko umwimbu uva mu gitoke no kuvuga amafaranga ava mu gitoke usanga omenga ngo ntashimishije hari abaca biyumvira yaganye nk'ibido zibiri z'umutobe agasha yiyumvira ko yoshyiramo amazi agashora n'ibido y'amazi kugira ngo yongereze aze kuronka amafaranga menshi iyo ni ingorane nayo imwe muyo tugiye kwiga ko kandi twifuza yuko yohinduka mu bene gihugu ahubwo duhindure tugane wa mutobe w'akanovera wonyine hanyuma twige ingene dushobora kuwuha agaciro twebwe nyine kumbure eh, bizokunde haboneke mu by'ukuri amafaranga twifuza kuri ca gitegwa cacu umuntu ataraja hamwe n'abandi novuga ko ariko arasigara inyuma ko nk'ubu twebwe kuba twaragiye hamwe tukaja gukorera hamwe n'abandi ibyiyumviro byacu bizoshika kure ariko umuntu agisigaye inyuma ataraja gukorera hamwe n'abandi aracasigaye inyuma ntazoronka ashikiriza ibyiyumviro byiwe ntazoronka ahavugira ingorane ziwe nohamagarira rero uwo muntu ataraja hamwe n'abandi ko nawe yotera intambwe akaja gukorera hamwe n'abandi hanyuma nipfuza mu by'ukuri ko abajejwe indimo ku mitumba itandukanye twebwe turabavugizi twiyemeje kuzovugira ico cose ku ngorane y'igitoke no guhimiriza twagira rero dusabe abajejwe indimo tubifashanye igihe cyose habonetse akabazo ku bijyanye n'igitoke tubivugane hanyuma tubifate mu mina abatware bahimirize umwe umwe wese aho imvura itasurira ashobore kwiga gutera igitoke akoresheje umwavu agisinze mu kinogo kugira ngo twige turabe ingene dushobora guteza imbere ingo zacu imiryango yacu aha akenshi dukunda gushikiriza womenga ngo igihugu kirakenye ngo Burundi ngo turakenye eh, twize neza tukaraba wosanga dukenye kuba kubera ibyo twiga duca tubishibura hariya tutabishyira mu ngiro duhindure rero mu by'ukuri dukoreshe uburyo kama bw'iwacu dukure amaboko mu mpuzu dutunganye ingo zacu turabe ko ingo zacu zishobora guhinduka tukaronka uburyo bwo kwigisha abana tukisununura mu miryango ndetse no kwivuza tukaronka icyo twivuza ko mu gihe tuzoba twateguye neza ingo zacu n'ibigize imiryango yacu nayo kubijanye no gukinga ingwara ya ruhonyabitoke ibangamira umwimbu Egide Ngendakumana aratubwira ubuhinga bwokoreshwa kugira iyo ngwara ya ruhonyabitoke iranduranwe n'imizi maze umwimbu uboneke ku bwinshi abanyagihugu haba mu ntara ya Cibitoke canke mu Burundi bwose baronke umwimbu ushimishije gutyo uteze imbere igihugu cyacu. kugira ngo umuntu yiyumvirize ingene yo yikingira canke akayirwanya nuko umuntu yomenya ingene yandukira canke ukuntu kwiragira ikwiragira eh, mu bintu bine ari byo ibikoresho aha ibikoresho twovuga ibikoresho bakoresha mu gutema ibitoke cyangwa mu kubirandura ni isuka igipanga umuhoro n'ibindi hariho ibitungwa bishobora kuja kurisha mu bitoke bikakikura kuri kimwe bikakijana ku kindi ni nk'inka impene intama ibitungwa byose bishobora kurya imitoto hari udukoko duto duto nk'inzuki n'inyoni ikindi kintu kiyikwiragiza ni gutera imitsinda igwaye inguni igwaye ibandanya itanga imitsinda canke iyo mashashi agwaye afise uwo mugera naho ku mitoto vya bimenyetso biboneka iyo hari ikimenyetso na kimwe cabonetse ko gifitse iyo ngwara ingundu yose burya ibigwaye hama icyo abantu kandi bamenya bomenya uko igitoki kigwaye ntikiribwa iyo utaye imihanyu ahantu y'igitoki kigwaye uba uriko urayikwiragiza mu ivu mu ndimo mu butaka bw'aho hantu ikindi bakintu abantu bomenya cyane bagatahura nuko atabwoko bw'ibitoki ibitoke na bumwe buyirinda kandi nta n'umuti wo kuyirwanya uriho kubera yuko ari indwara yo mu bwoko bw'imigera icyo abantu bokora ni ukwirinda gukinga kugira ngo ntibashikire iyo igitoki bishyitse kikagwara iyo umuntu agifunguye araheza akagira ingorane ni gufungura ikintu kirwaye icambere cyo cyo ku magara y'umuntu ntabwo ari byiza kuko iyo ndwara isigamo imigera hama iyo migera mu ndya twahawe kurya nk'abantu ntabwo birimwo mu mfungurwa igitoke nk'iyo bitoke iyo yafashe igitoke nyine ico rero iyo umuntu yakibonye kugitema ko nta kamaro kiba kigifise si ico kuribwa ahubwo ntihazihagire abantu boshobora gushora nk'igitoke ngo bagi bagitarike gishe hanyuma ngo baje guhenda abantu bakigure kuko ni bibi kukirya kiba kigwaye si vyiza nino ngaha nciye ndangiriza kino kiganiro umuyange mwumvise kuno musi twari twagarutse ku kuntu igitegwa cy’igitoke cifashe mu ntara ya cibitoke dufatiye cyane ku ngwara ya ruhonyabitoke imaze imisi itema itongora Tabora reka abasangiye ikiyago na Didier Nyonzima yamfashije kwegeranya amajwi shimira namwe mwese mwari muduteza abiri